Բարեկամներ տեղական ժամանակով ժամը 15-ն է։ Հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արամ առաջին մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոսի ձեռնադրման 50-ամյակի կապակցությամբ նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Պաշտպանության բանակում մարտական հրաձգությամբ գնդային մարտավարական զորավարժություն է անցկացվել։ ԱՄՆ դիվանագետը չի բացառում, որ Արցախը կարող է վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Հադրութի շրջանում շարունակվում է աշնանացան մշակաբույսերի ցանքսը։ Քրեական իրավիճակը հանրապետությունում ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արամ առաջին մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոսի ձեռնադրման 50-ամյակի կապակցությամբ նախագահ Վակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Ուղերձում ասված է. Վեհապարտեր, ձեր ձեռնադրման 50-ամյակը նշանակալի իրադարձություն է հայ առաքելական եկեղեցու, մեծիտան ընկիլիկյո կաթողիկոսության, հայրենիքի եւ սփյուռքի բազմաթիվ օջախների համար։ Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ այս իշարժան Հոբելյանի կապակցությամբ եւ մաղթում քաջառողջություն ու արևշատություն ձեզ, ձերդ սուրբոզություն, զորացում ու բարգավաճում մեծի տան ընկիլի գյոկաթողիկոսությանը եւ նրա թեմերին։ Արցախում գիտեն եւ բարձր են գնահատում ձեր որպես կաթողիկոսի, հոգեվորականի, հասարակական գործչի հայրենանվեր մարդու երկարամյա գործունեությունը ուղղված մեր ազգային եկեղեցու ցաղկմանն ու զարգացմանը, սփյուռքում հայապահպանությանը, ազգային ու հոգեվոր արժեքների պահպանմանն ու տարածմանը, հայրենիք սփյուռք կապերի ամրապնդմանը։ Դուք մեծածավալ ազգանպաստ գործունեություն եք իրականացնում կրթական հայագիտական ծրագրերի, միջեկեղեցական եւ միջկրոնական կապերի ընդլայնման ու խորացման ուղղությամբ։ Թե ուրհասական պահին եւ թե հաղթական ժամին դուք եղել եք միշտ մեզ հետ, մեր կողքին, ձեր գործուն աջակցությունն ու օժանդակությունը բերելով արցախցիներին, օգնելով լուծել մեր երկրի արչեւ ծառացած բազմաբնույթ խնդիրները, ապավեն լինելով բազմաթիվ փորձությունների միջով անցած եւ իր ճակատագիրն ինքնուրույն կերտող մեր ժողովրդին վեհապարտեր, ընդունեք կրկինիմ խորին հարգանացը սավաստիկը եւ լավագույն բարեմաղթանքները ձեր ձեռնադրության 50-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Թող ամենազոր Աստված միշտ պահապան լինի ձեզ, մայր եկեղեցուն եւ աշխարհասփյուր հայ ժողովրդին, ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Thank you. Հոկտեմբերի 14-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 80 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 500 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը խստորեն հետևել են հրադադարի պահպանման ռեժիմին եւ շարունակել քայլեր ձեռնարկել մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Հոկտեմբերի 19-ին բանակի Տիգրանակերտ զորավարժարանում Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի ներգրավմամբ անցկացվել է մարտական հրաձգությամբ գնդային մարտավարական զորավարժություն, որի ընթացքին հետևել է Պաշտպանության նախարար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը։ Զորախաղերի ընթացքում առավել մեծ ուշադրություն է դարձվել քրակային խոցման միջոցների, մասնավորապես հրետանային ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող գործողությունների վրա, ինչը պայմանավորված էր ժամանակակից համազորային մարտում նշված զորատեսակի կիրառման արդյունավետությունը բարձրացնելու անհրաժեշտությամբ։ Մարտահոսումնական գործողությունների ընթացքը ցույց է տվել, որ ինչպես հրետանին, այնպես էլ զորավարժությանը ներգրավված մյուս զորատեսակները իրենց արժև դրված խնդիրները կատարել են մարտականին առավելագույնս մոտեցված իրադրության պահանջներին համահունչ, առանց նշանակալի թերացումների, ցուսաբերելով քրակային խոցման բարձր արդյունքներ։ Զորավարժության ավարտին բանակի հրամանատարը տեղում ամփոփել է արդյունքները, նշել նկատված թերացումները եւ դրանց վերացման ուղղությամբ տվել համապատասխան ցուցումներ ու հանձնարարականներ։ Չնայած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարում է, որ բանակցային գործընթացին Արցախի մասնակցությունն անընդունելի է, սակայն ես նման հնարավորությունը չեմ բացառում։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ԱՄՆ նախկին համանախագահ Քերի Քավանոն։ Նա նշել է, որ Մինսկի խմբի համանախագահները բոլոր կողմերի հետ կապ են պահպանում Ստեփանակերտ եւ մյուս շրջաններ այցելելով, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փախստականների համայնքների հետ հանդիպելով, Սփյուռքի խմբերին այցելելով եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին եւ ՄԱԿ-ին հայտնելով զարգացումների մասին, որպեսզի համոզված լինեն, որ բոլոր կողմերի, ինչպես նաեւ միջազգային հանրության տեսանկյուններն ու շահերը հաշվի են առնվում ցանկացած լուծման մեջ։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ Մինսկի խմբի գործունեությունը կարող է ճկուն լինել, եթե նպատակը խաղաղության հերանեկարի ամրապնդումն է, ընդգծել է դիվանագետը։ Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանին չի զարմացնում այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բացառել է Լեռնային Ղարաբաղի ներգրավումը բանակցային գործընթացին։ Նա նշել է, թե իրեն Ալիևի հակառակ հայտարարությունը կզարմացներ։ Պողոսյանը նաև համակարծիք չէ այն տեսակետի հետ, թե այսքանից հետո, երբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է Արցախը բանակցային սեղանին վերադարձնելը, իսկ Ալիևը հակառակը, Փաշինյանի կողմից բանակցությունների գնալը հետքայլ կհամարվի։ Նա ասել է, որ վարչապետ Փաշինյանը մեկ անգամ չի հայտարարել, որ կան հարցեր, որոնց շուրջ ինքը պատրաստ է բանակցել։ Նա նշել է, որ Արցախյան հակամարտության հետ կապված հայկական կողմը պետք է երկարատև ծրագիր ունենա։ Պլանավորի թե ոնց է անելու, որ քայլ առ քայլ Ադրբեջանին պարտադրի, ինչպես զինադատարն է պարտադրում, որ Արցախի կարգավիճակի հետ միասին պետք է նաև Արցախը լիարժեք բանակցային կողմ դառնա։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը անդրադառնալով Սասնա ծռեր կուսակցության Արցախի կազմակերպության հիմնադիր համագումարին նշել է, որ ամեն ինչ պետք է դիտարկել նախ եւ առաջ իրավական դաշտում։ Ըստ նրա Արցախի իշխանությունների քայլերը միայն բխելու են օրենքի շրջանակներում, առանց որևէ նախատրամադրվածություն ունենալու։ Ցանկացած քայլ, ցանկացած մտահղացում պետք է միանշանակ համապատասխանի օրենքներին։ Իհարկե ցանկացած մարդ իրավունք ունի քաղաքական ուժ իմնելու ժողովրդավարական երկիրը, բայց ամեն ինչ պետք է լինի բացառապես օրենքի սահմաններում, ասել է Բաբայանը։ Հիշեցնենք, որ Սասնացար երկուսակցության Արցախյան կազմակերպության հիմնադիր համագումարը նախատեսված է անցկացնել նոյեմբերի 17-ին։ Հադրութի շրջանում շարունակվում է աշնանացանը։ Վերջին տվյալներով կատարվել է 200 հեկտար ցանքս, հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Եղանակային պայմանները 2018 թվականին ստացված բավարար բերքը պայմաններ են ստեղծում, որ օգտագործողները ագրոտեխնիկական ժամկետներում ավարտեն աշնանացանի աշխատանքները։ Ինչպես տեղեկացան կադրուտի վարչակազմի աշխատակազմի յուղատնտեսության, հողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանից, խոշոր օգտագործողների մեծ մասը արդեն սկսել են ծերմերի ախտահանման գործընթացը։ Միջոցները ձեռնարկում պահանջող յուղատեսական տեխնիկայի վերանորոգման, ցարքավորումների ձեռքբերման ուղղությամբ։ Եղանակային պայմանները հնարավորություն են տալիս օգտագործելու յուրաքանչյուր աջակցություն բարենպաստ երկի աշխատանքները ավարտելին հասնելու եւ աշտանացան ագրոտեխնիկական ծեմ ժամկետներում ավարտելու համար։ Շրջանի համայնքների ղեկավարները, գյուղատնտեսական ոլորտի մասնագետները լուրջ ուշադրություն են դարձնում սերմերի մաքրման, ախտահանման ցանկի նորմայի ապահովման աշխատանքների ուղղությամբ։ Աշտանացանի աշխատանքները շրջանի համայնքներում շարունակվում են։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախյան ազատամարտում զոհված քաջորդիների եւ նրանց ընտանիքների համար անցած տարվա նոյեմբերին Երևանի Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում հանդես եմ եկել մենահամերգով, որի ժամանակ էլ խոստացել էի ամեն տարի համերգային ծրագրերով լինել Հայաստանում ու Արցախում։ Այս մասին ասել է Ստեփանակերտում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ, ԱՄՆ-ի Լոս Անջելես քաղաքում գործող կանթեղ եւ տարոն աշխողական երգչախմբերի գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Չակմանյանը, նշելով, որ ինքը հավատարիմ իր խոստմանը այս տարվա հոկտեմբերի 14-ին մենահամերգով կրկին հանդես է եկել Երևանում։ Մինչ Հայաստան գալս եմ մտադրվել, որ այս անգամ անպայման պիտի այցելեմ նաև Արցախ եւ հանդես կամ համերգով։ Մենք պետք է ամենուր տարածենք եւ հարատև պահենք հայկական ժողովրդական եւ աշխուղական երկերը, ասել է Գևորգ Չակմանյանը։ Քաշաթաղի շրջանի Միրի գյուղում շարունակվում են հնագիտական պեղումները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Նախորդ տարում հնագիտական պեղումներ կատարվեցին ամրոցում Հայաստանի Հանրապետության Հնագիտության ինստիտուտի եւ Երևանի Պետական համալսարանի Միացյալ Արշավախմբի կողմից։ Պեղումները հովանավորեց հայրենասեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Ստեփան Սարգսյանը։ 10-րդ օրն է իշխեղումներ են իրականացվում ամրոցամերձ Զամբարանում։ Աշխատանքների մասին կպատմի հնագետ Արություն Խուդանյանը։ Այսօր մուտքի մոտ կատարված աշխատանքները տվեցին իրենց առաջին արդյունքները, ամբողջական բացահայտվեց զոհաբերություն, որը ուղեկցվում էր ոչ միայն մարդկային ոսկորների մնացորդներով, այլև առայժմ 5 երևացող ամբողջական խեցեղենով։ Դամբարանի աշխատանքները շարունակվում են եւ հուսով ենք, որ այն մեծ արդյունքներ է տալու։ Դամբարանը հետաքրքիր է նաեւ այն առումով, որ նախնական պեղումների ընթացքում բացահայտվել են մեծ թվով խեցեղենի բեկորներ, ինչը խոսում է հարուստ հոգեհացի ծիսակարգի մասին։ Իսկ այժմ Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը այն ներկայացնում է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Վալենտինա Գրիգորյանը Սույն թվականի հոկտեմբերի 11-ից մինչև հոկտեմբերի 18-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 3 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 8 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Ներկայացնենք միայն վրայերթի դեպքը։ Սույն թվականի հոկտեմբերի 16-ին ժամը 19-ի սահմաններում 1969 թվականին ծնված Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչը իրեն պատկանող Mercedes-Benz ավտոմեքենայով Ստեփանակերտ քաղաքի Անդրանիկի փողոցի թիվ 9A տան դիմացի ճանապարհահատվածում վրա երթի է ենթարկել 1948 թվականին ծնված մայրաքաղաքի բնակչին, ինչի հետևանքով վերջինը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 4, գույքն ազգուշության վնասելու 2, սպանության, խարդախության, պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, ավազակային հարցակման, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, գողության փորձի մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական գործողությունների արդյունքում նշված դեպքերով, ինչպես նաեւ նախկինում կատարված ավազակային հարցակման եւ գողության մեկական հանցադեպով հանցագործություններ կատարած անձինք հայտնաբերվել են։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 128 ահազանգ, որոնցից 108-ը փուշաստատություններից ստացված կենցաղում ազգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 11-ը միայն նյութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի, իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 399 վարորդ։ Հայկական միջուրեական Լիբանանի հայկական քաղաքական կուսակցությունները ուղղափառ հայկական arczepiskoposության հետ քննարկել են երկրի կառավարությունում հայ համայնքի ներկայության, մասնավորապես նախարարի 2, այլ ոչ թե 1 պորտֆել հատկացնելու հարցը հայ հեղափոխական դաշնակցություն, սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան եւ ռամկավար ազատական կուսակցությունների ներկայացուցիչները ողջունել են Լիբանանի նոր կառավարության կազմավորման ուղղված ջանքերը, հույս հայտնելով, որ նոր կառավարությունը երկիրը դուրս կբերի ճգնաժամային իրավիճակից։ Միաժամանակ նրանք ընդգծել են քաղաքական կուսակցությունների միջև կոնսենսուսի կարևորությունը եւ կառավարության ձևավորման գործում հաշվեկշռի պահպանումը։ Մեկնաբանելով լուրերը, թե կառավարությունում հայ համայնքը ներկայացված է լինելու մեկ նախարարով, իսկ երկրորդ նախարարի պորտֆելն անցնելու է երկրի մեկ այլ կրոնական փոքրամասնության, հայկական կուսակցությունները պնդել են, որ համայնքի իրավունքն է ներկայացված լինել երկու նախարարով։ Նրանք նշել են, որ սատարում են կրոնական մյուս փոքրամասնությունների կառավարությունում ներկայացվածությունը, սակայն ոչ հայ համայնքի տեղի հաշվին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, ցերեկային ժամերին առանձին վայրերում հնարավոր է անձրև, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ-հարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 7-ից 12, ցերեկը 18-ից 22 աստիճան, տաքություն։